You check every day. Uh, oh, the form I Ok, depends on the period. I mean, uh, oh, giurerebbe un mix di manopolini tipo eh, a eh, così, capito? Roba, roba tipo impianti elettro degli anni 60. Roba... Then they back on. this anche, anche radio, la radio, no, no, no, no, this one was normal space, I cannot put my music on. Yeah, so yeah. I mouse this other one, but now I'm not working for my solo stuff. Like I don't take it. Okay, I understand, interpret. grandi. No, ah, quello sempre tutta la roba dei fastidio. Cioè, sì, Però purtroppo non ho... Eh, io lo fai, io. Nel senso no, è come...